Les 11 de la nit i 32 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport. <laughs> Perdó, en la sintonia de la 97.7 Ràdio, en el treball de Saba Folgado, en el control de so, perdó, en la redacció i d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio, en el canal 23 de la TDT i la nostra web www.radiocatalanorenta.cat la977.com. I a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, la pregunta que vos fem en el dia d'avui és per quin jugador de l'actual plantilla te sents més representat? Torna a, a fer-te la pregunta. Per quin jugador de l'actual la pla plantilla del València te sents més representat? Arroba esports 97 nit és eh, el Twitter per a poder eh, respondre. La pregunta d'avui ve al fil d'un tema eh, interessant que han destapat els companys de Superdeport en l'edició d'avui sobre la sessió de fotos per a les equipacions de la propera campanya i el canvi d'imatge eh, dels futbolistes que habitualment hicien en estos, eh, eh, en aquestes fotos promocionals eh, el València ha canviat de l'any passat una foto en les que podries veure eh, Negredo, Parejo, Mustafi, eh, s'ha canviat i s'ha passat a una vessant més jove però que probablement encarne més el València de cara al que anem eh, amb fam i teòricament amb ganes, com són eh, futbolistes com Alcácer, Santi Mina, José Luis Gallà o Jaume Domènech, que a hores d'ara probablement tinguen un major feeling amb el carrer, amb la graderia, que el que la resta de la plantilla puga arribar a connectar sense eh, ser eh, despectiu un cap futbolista, però és evident que possiblement estos 4 hores d'ara <laughs> són els futbolistes eh, que millor podrien connectar amb la graderia després d'una temporada com la que va viure el València Club de Futbol l'any passat. Hi ha un canvi de terç evident, hi ha un canvi d'estratègia evident en el València Club de Futbol i eh, en els seus estendards ja no són els que eren, ja no són els eh, futbolistes que, que en teoria havien agarrat els galons durant l'època de Nuno i havien tirat de l'equip per a eh, fer-lo quart, si més no, tots aquests futbolistes que han desaparegut pràcticament en guany i altres que mínimament han aguantat el tipus, com són Alcácer o Santimina, gaire menys perquè està lesionat, però sobretot la eclosió eh, eh, y la erupción de Jaume Domènech en el panorama valencianista fan que el València crec que amb encert haya desviat en un principi el que eren els futbolistes que representaven al club en estos actes promocionals i que ara siguen altres més joves fonamentalment de la casa, però no tots. Ahí està el cas de Santimina, que també ha acabat sent un futbolista eh, aposta del València Club de Futbol, tenint en compte la eh, progressió del gallec en, en alguns partits del tram final amb l'època allà estaran i com deia el València Club de Futbol canvia totalment els seus estendards els seus símbols, per dir-ho d'alguna manera amb estos futbolistes que a hores d'ara són els que ha triat el club i crec que amb encert per a mantindre un feeling amb la graderia major del que ara mateix puga eh, oferir qualsevol dels altres jugadors en principi més consagrats, però algun d'ells en dubte sobre la seva continuïtat, fonamentalment casos de Mustafi i d'André Gómez, i en altres casos amb un evident desgast perquè el seu rendiment no ha sigut ni molt menys acord al que s'esperava. Tampoc ha sigut acorda al que s'esperava ni molt menys el rendiment de la selecció espanyola. En això del futbol ja sabem com funcionen les coses. En quan treus el pit d'una punyata la fonen. I és el que li ha passat a la, selecció, a la selecció espanyola, que fonamentalment en el seu voltant, en el seu entorn, ja es veia campió de l'Eurocopa sense baixar de l'autobús i a hores d'ara es veu abocada, malauradament, a lluitar per la part complicada del quadre. Com un servidor a contracorrent Eh, va estar mantenint en aquests últims dies probablement s'havia magnificat també cert que d'una manera en la qual Espanya havia eh, meravellat en el segon partit i havia recuperat algo del crèdit que havia perdut en Brasil 2014 però probablement se li fa un flaco favor a aquesta selecció de Manali sempre que guanya l'euro una selecció com l'espanyola ha de fer un bon campionat i si és possible plantar-se en semifinals i a partir d'ahir ja passen moltes coses pero li a España que sempre tinga que ser el campió de la Euro és un flaco favor que se li fa als futbolistes i un dolent favor que se li fa a la selecció espanyola. Perquè ara, probablement, els mateixos que abans veien que Espanya era el, mi el millor equip d'Europa van a brear a pals, jo crec que fonamentalment li van a caure en este partit a De Gea. Probablement. Però la cosa continuarà augmentant conforme Espanya no abaste un objectiu absolutament irreal com és el de guanyar cada volta l'Eurocopa, perquè és que no fa ninguna selecció. Seleccions grans, les seleccions d'entitat, les seleccions que tenen un pes en el concert mundial, fonamentalment Itàlia o Alemanya, habitualment, i tampoc sempre, estan en el baremo de les semifinals. I a partir d'ahir, un any, o l'any que te toca, vas guanyant. Si Espanya vol sempre en els campionats a guanyar-los, generalment tornarà a casa com a perdedora i fracassada. Mal assunt el d'elevar el llistó d'una manera tan irreal com forofa. I ara Espanya, com dèiem, se veu abocada des del camí més fàcil que podria haver abastat només amb un empat en el dia d'avui al camí més complicat. De moment, el dilluns de la setmana vinent, és a dir, pràcticament sis dies sense jugar partit se va tirar la selecció espanyola i damunt tindrà que jugar contra un enemic totalment, totalment, com dèiem, qualificat, com és la selecció espanyola. Més mal que està Pedrito per a fer grup. 11 de la nit i 38 minuts, com sempre, obrim el nostre programa des de l'actualitat en el nostre àlbum que conté 5 fotos. Música La Juve veu a André una utopia. El seu director esportiu Bepe Marota, ha dit que ara per ara la contractació del portuguès és utòpica segons el preu que demana el València. I Divallo diu que Diaguarà no està en venda. Admet converses de València i Nàpols i assegura que el mercat ara no està en condicions d'oferir un bon preu pel Guinea. Un el València que són venuts. Una amb el València, que han vingut així per a parlar, i l'altra que hem parlat amb el Nàpols. La nostra estratègia continua endavant perquè tenim clar que Diabarà no el venem, perquè les condicions ara del mercat no permeten una venda de Diabara. No el volem vendre. No, que no lo vogliamo vendere. I Kostic té permís. L'Estutgar ha començat la pretemporada sense l'extrem servi davant la possibilitat que abandoni els alemanys amb destinació va a Mestalla. Croàcia acaba amb el favoritisme, tot i avançar-se en el marcador. La selecció espanyola ha perdut 1-2 contra Croàcia i passa a competir per la part complicada del quadre, tal com diu Sergio Ramos. Es cierto que ahora pues te toca no bailar con las son las que a priori son favoritos, pero bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Que para, para ser campeón hay que ganar a los mejores. Demà arranca la campanya València Bàsquet. Comença demà la campanya d'abonaments baix el lema que aprofita el 30 aniversari del club. Fem 30 anys, celebrem-ho. Les 11 de la nit i 40 minuts, eh, vos tornem a repetir la pregunta, per quin jugador de l'actual plantilla del València te sents més representat? arroba esports 97 nit per a parlar i per a opinar. Fem un el camí i en tornar estem amb tots els temes que hem començat a avançar en els nostres eh, titulars. Pausa, Esports 97, nit, Esports en València, fins a la una de la matinada, així en la 97.7. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en torrente y Silla. <laughs> Vuelve Ópera, la mítica sala de monólogos y espectáculos. Y ahora está en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web del casino. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Bueno, pues... Eh... comença Esports 97 nit, que té el seu punt de partida en Itàlia. El València continua vinculat amb operacions en les quals estan immersos equips i clubs italians. Concretament, el tema d'André Gómez, que té moltes aristes. La principal i fonamental, Saba Folgado, que tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Eh, la de el director esportiu de la Juve, el so és un so lamentable, però és el so que tenim, és el so que ens han enviat des de la ràdio italiana, que ha agafat aquesta conversa, i allí eh, se sent poc i malament, però sí eh, se pot entendre a Beppo Marot, el director esportiu de la Juve, Salva, parlar, eh, eh, crec que la paraula que utilitza per a la contratació d'André Gómez és utopista, és a dir, eh, és, un, és, és eh, utòpic intentar eh, negociar amb el València amb els paràmetres que està marcant, més o menys va dir. <clears throat> Sí, fonamentalment pel, pel preu que coneix ja Marota, que qualsevol club que vulgui André pues, eh, ha de posar damunt de la taula, Marota, una quantitat que supera els 40 quilos, que s'acosta als eh, 50 i que pues, eh, probablement es troba entre els 50 i els eh, 60, una autèntica eh, barbaritat per al director esportiu de la Juventus, que considera que la Juve ja ha fet l'esforç que tenia que fer, arribant als 40 eh, quilos després d'aquella primera oferta de, de 35. Bueno, pues escoltem a Marota, Manolo, parlant efectivament sobre, sobre André, mm, encara que el so no, no és massa bo. non credo, su Mascherano direi che c'è chiusura e quindi credo che ci sia la possibilità di arrivare a una conclusione per quanto riguarda Gomez eh, in questo momento non c'è apertura da parte del Valencia quindi sono due piste che secondo me sono abbastanza utopistiche. Qualcos'altro arriverà per la metà? per part de València és utopística, o sigui, mm, demanen massa pasta. Sí, molt complicada, molt complicada la, la operació, segons les eh, declaracions de Pepe Marota, director esportiu de la, de la Juve respecte a André Gómez. Bueno, pues eh, això és el que diu la Juve. En alta notícia des d'Itàlia es diu que la estratègia de la Juve salva és la d'intentar col·locar a Pogba, diuen que per 120 quilates i després intentar-ho novament per André i també per Mustafi. Sí, és, la gacheta, es, eh, portada en la gacheta de los Manolo, la venda de, de Pogba, però la premsa italiana ve fent-se ressò d'esta venda des de l'estiu passat uh mhm. -huh. i sempre amb la possibilitat de la venda de, de Pogba, pues a partir d'ahir juga amb una sèrie de eh, candidats per a formar part de la plantilla de la, de la Juve. Evidentment, si la Juve ven eh, Pogba per aquesta xifra de 150 milions d'euros... Diu 120, ja en rebaixat 120, 150, pues, té diners per a... És diferència per tu i per mi, no és. Té diners, Manolo, efectivament, per a comprar la resta de, de candidats eh, que busca per a reforçar la seva, la seva plantilla. Però bueno, és la portada avui en, en Itàlia, parla dels futuribles de la, de la Juve, parla de Mustafi, parla d'André, parla també de Mascherano i amb aquests diners de la venda de Pogba podria accedir a la contractació dels, dels tres. Bueno, pues és la portada avui de la Gatxeta de, de l'Esport. És la portada de la Gatxeta de l'Esport, que a més hem, hem de fer, o ens du a fixar-nos també <coughs> en la Euro. Ara després ampliarem la desfeta d'avui d'Espanya i el que s'ha jugat en el dia d'avui, però ja que dir que el València que està pendent dels seus internacionals, avui Mustafi ha tornat a jugar 0 minuts en la victòria 1-0 d'Alemanya davant d'Irlanda del Nord, salva, i que per a demà André Gómez és més que dubte per problemes físics. Sí, problema físic, el de André, que pateix en l'Eurocopa. Manolo, recordaràs que ja també és un futbolista lastrat en esta temporada per una sèrie de diferents problemes físics que no li han deixat eh, pues, eh, rendir 100%. Semblava que ja els havia eh, oblidat en les acaballes de la temporada, que arribava ja lliure de, de càrregues no? eh, físiques o de molèsties a l'Eurocopa, però a hores d'ara pues, és dubte per la per l'11 de demà de, de Portugal, precisament altra volta per una sèrie de molèsties musculars. Bueno, pues això és el que hi ha al voltant de eh, André Gómez, com, com hem dit. Altre tema. <clears throat> Diaguarà. Està la cosa complicada, perquè el València salva, torna a insistir que mentre no hi ha xeixides no van haver-ne entrades. És la informació que tenim, Manolo, que el València no va manejar eh, fitxa, que no pot manejar-se en el mercat mentre no venga prèviament eh, futbolistes. A partir d'ahir, si no lleugera la càrrega d'excedent que té el vestidor, no va Manolo a eh, contractar cap eh, futbolista. Pot ser una informació que xoque amb tot el que arriba en l'última setmana, uh -huh. des mhm. d'Itàlia, Sèrbia, Alemanya, Diabarà, Còstic, etcètera, però la informació que tenim així esta nit, Manolo, és que el València no va firmar mentre no venga eh, futbolistes. Clar, això contrasta frontalment, a més, Salva, amb el que avui hem pogut sentir a Marco Di Baio en una tele local d'Itàlia, en ETV, es diu així, i on eh, Marco Di Baio ha començat eh, parlant de que ells en un principi no estan disposats a desfer-se de Diaguarà. Sí, són declaracions també eh, curioses de Diballo, no sé si per a pressionar a qualsevol dels clubs que volen al futbolista, siga el Nàpols, siga la Roma o siga el València, però Marco Diballo, ex, per ser del València, Manolo, eh, i actualment la direcció esportiva del, del Bologna, parla de que la informació de que van a vendre, de que estan en negociacions per a vendre Diabarà, és absolutament falsa i que no volen vendre a este futbolista. Està passant el missatge que, per quello que diceva anche prima el CIB, que è un nodo del nostro... Del donant el missatge que estem eh, tenint negociacions per vendre Diabarà, la qual cosa és absolutament falsa. Hem tingut dos trobades per Diabarà i tinguem la certesa que són ells els que han intentat i han demanat informació per a una negociació, una amb el València que han vingut així per a parlar, i l'altra que hem parlat amb el Nàpols. La nostra estratègia continua endavant perquè tenim clar que Diabarà no el venem, perquè les condicions ara del mercat no permeten una venda de Diabarà. No el volem vendre. Que le condizioni in questo momento del mercato non ci permettono di vendere Diabarà, dunque non lo vogliamo vendere. Diu que el volen vendre però, Marta de Ballo, però, ex davant del València, per sí, sí, sí, sí, ho hem dit abans, un ex del València, però parla de que les condicions actuals del mercat fan que no venguen al futbolista. És a dir, no el volen vendre, però perquè, perquè les condicions del mercat no són idònies. Tra no Traducció, donen... cap dels equips que ha vingut du la nyenya que volen per Iaguara. Efectivament. Que és el que estem parlant ja des de, concretament, en principi, la, mm, eh, el, la intentona del València, segons sempre la premsa italiana i tal, eh, se va produir el dimarts, el no del Bologna se va produir el dimarts, però ja des dijous vos venim dient, ojo que les altres ofertes que el Bologna se les prometia molt feliços, a la fi, en el Bologna les prometia molt feliços, a la fi no són tan grans. I ja des d'Itàlia, des de Bologna, s'està dient que les ofertes, els companys de la premsa d'Itàlia, eh, de Bologna, perdó, te diuen que les ofertes que han presentat eh, fonamentalment el Nàpols, de la Roma sí no parla d'Ibaio, però també està interessada, no passen més o menys de les que ha fet el València aproximadament 10-11 quilos i un bono o una compensació per un futur traspàs del futbolista guineà. Ixa és la realitat. Ixa és la lectura de la frase el mercat no ofereix unes condicions com per a poder vendre Diaguara. És no ens donen la nyenya que volem per al futbolista. Exacte. O sigui, ni més ni, ni menys. I a partir d'ahí, Saba, eh, ha continuat eh, parlant Marco, Marco Di Bagallo de, de com s'han produït les coses en aquestes últimes setmanes, que ells no tenen interès, però que són dos equips que han tocat a la porta del Nàpols, del, del Bologna. Sí, sí, que són dos equips, Manolo, que és el que és el Nàpols, que és el València, no parla d'aquesta aquesta informació de la Roma, que és altre dels eh, clubs interessats en el eh, futbolista, Diballo parlant d'aquestes possibilitats de mercat per a una eixida de Diabarà i també parlant de les condicions d'este futbolista. Ha destacat des 18, des 18 eh, anys, que ha sigut protagonista a aquesta eh, edat en el eh, campeonato italiano, en la segunda primera temporada y sobre mercat y características de Diabala para decidir de Bayo. Questa è la nostra, la nostra missione. La nostra missió és millorar la plantilla. Si després, durant el mercat, ve manifestat un interès amb una proposta concreta que s'apropa o està en línia amb el que nosaltres pensem, que és el preu de Diabarà, veurem. El preu de Diabarà no el tenim en ment perquè, tot i que hi ha interessos al voltant d'este eh, jugador, no el tenim en ment. Un jugador de 18 anys que ha sigut protagonista al nostre campionat, que té característiques de futbolista, de jugador gran, d'equip gran. En parla també el València perquè cridaren ells a demanar informació. Dit el preu que li hem posat, ells han manifestat que per a ells el preu era un altre i nosaltres fem la nostra marxa cap endavant programant la nostra temporada. No és per a res cert que s'està propagant un missatge erroni de que nosaltres estem pujant el preu de venda de Diabara. No és així. un missatge sbagliato que noi stiamo andando in giro per cercare i soldi per, per vendere Diabara. Non è jo crec que està clar, Divallo diu Manolo que eh, hem parlat amb el València perquè cridaren ells per a demanar informació, els hem dit el preu, que li han posat al jugador, és a dir, ja li han posat un preu al futbolista, i segons Di diu que el València ha manifestat que per a el preu era, era un altre. A partir de diu, nosaltres fem la nostra marxa. És a dir, no hi ha acord entre el que ells demanen i el que oferta el València i a partir d'ahir pues, el Bologna fa la seva marxa. El missatge que vol llançar el Bologna és no estem venent a Diaguara, són equips els que venen i ens pregunten i nosaltres ahí pues, posem unes condicions que els clubs no accepten. No el venem perquè el preu que posem, de moment, eh, pues, aquest preu no arriba cap eh, club que pretena Diabara. En efecte, aquestes són les eh, situacions o eh, la veu autoritzada, en este cas el director esportiu del Bologna, que és eh, ni més ni menys que Marco Di Ballo, exjugador del València Club de Futbol. Tema Naní. <coughs> El seu agent ha parlat en el diari AS admet contactes amb el València, però ahir Salva Folgado ja ens va donar probablement la pedra angular d'este cas, la pedra filosofal al voltant del qual va girar este cas. I és la fitxa que Luis Aní cobra en Fenerbahçe. Pues 4 milions eh, d'euros. Manolo Joir parlava de que eren eh, 4 milions d'euros bruts. Però este matí me contava, uh mhm. -huh. me contaven que són 4 milions d'euros eh, nets. Ale, acomiadat. Que és <laughs> una... ves, digue, ves adeu, adeu, no, nani, adeu. Jo he insistit, perquè he parlat en un representant, i m'ha garantit que eren 4 milions d'euros, Manolo, eh, nets. Per doncs tant, jo crec que és una barbaritat la incorporació a aquest preu de, <laughs> de nani. Hi hauria una fórmula, és cert, oferir-li 5 anys de contracte a una fitxa menor per a que compensara amb un contracte llarg, és algo que es fa eh, i s'ha fet en València en determinats futbolistes, però clar, futbolista de 29 anys, hauries de donar-li 5 anys, pagar-li pues, 4 no, però 2 sí, i a partir d'ahir pues, seria caríssima, fins i tot la incorporació del, del futbolista. Per tant, Manolo, jo m'inclino a pensar que este futbolista, ojo, és de Mendes i qualsevol cosa pot ocórrer. És Pastorelo. Bueno, sí, el representa Pastorelo, però... També té assumptes Mendes qui el trau de l'Sporting de Portugal i el porta al United uh mhm. -huh. és, eh, és, Jorge Méndez. és Jorge Mendes. Perfecte. A partir d'ahir, Mendes estaria també darrere d'esta operació, encara que el seu repre directe és eh, Pastorello. Esperarem a veure, perquè porta l'etiqueta Mendes, gestifute, però és eh, caríssima la seva incorporació. Eh, tema Kostic. Dos coses a comentar sobre Filip Kostic. Una d'elles, l'Estutgar ha arrencat la pretemporada i allí no està Filip Kostic, que té una setmana més de permís. Probablement perquè els alemanys saben que és un jugador que va eixir del Stuttgart i en, estes, en estos casos els clubs salva a voltes eh, eh, fan una miqueta més de laxitud i li donen al jugador uns dies més. Bueno, en principi, Manolo, aquesta informació ja havia transcendit en les últimes eh, hores. Kostic, al igual que altres dos futbolistes de l'Stuttgart, que varen participar quan va acabar la, la temporada en un parell d'amistosos amb les seues respectives seleccions, tenen més eh, vacances pel fet de que per a ells mm, la temporada, encara que no la varen acabar amb el seu club i sí amb les seues seleccions, però tenen un eh, termini superior de vacances perquè també les varen necessitar més tard. És la informació que arriba des de l'Stuttgart, però que no és novedosa, que ja havia eh, transcendit en les últimes setmanes. Tema revisió mèdica. És molt probable que Kostic hagi passat la revisió mèdica, però que siga una revisió mèdica encomanada pel seu representant a l'hora de presentar aquesta revisió mèdica als clubs que puguen interès, estar interessats amb el futbolista. És a dir, abans de la revisió pertinent mèdica que té que passar cada club i que eh, quan tu fitxes un futbolista sí o sí li fan passar la revisió mèdica, també és cert que alguns <clears throat> eh, representants el que fan és pa fer passar al seu propi jugador una revisió mèdica i ja tenen, diguem-ne, com a aval de que el futbolista està perfectament, salva el poder presentar una revisió mèdica que sembla el que podria haver passat Philip Kostic, més, més enllà d'una revisió mèdica personalitzada o eh, unificada per a eh, fitxar per a, per a algun club. A veure, hi ha un modus operandi de, dels clubs, Manolo, que pretenen a qualsevol futbolista, que és passar-li una revisió mèdica eh, anterior, evidentment, a la signatura de qualsevol tipus de, de contracte. Hi ha exemples en el, en el València de futbolistes que ha acabat firmant el conjunt de Mestalla hi ha els que eh, durant la meitat de temporada en la campanya anterior al seu fitxatge pel club de Mestalla, se li ha passat ja per part del València una revisió mèdica amb un eh, membre d'aquest cos mèdic del conjunt de, de Mestalla. Habitualment, Manolo, se lloga una clínica a mitjà camí entre la ciutat en la que està jugant actualment el futbolista al futbol i en este cas eh, València, a mitad camí en esa clínica se troben, futbolista, representant i metge que envia el València, se li passa amb total hermetisme i secretisme i sa revisió mèdica i a partir d'ahir el club que el vol, en este cas el València, ja té la informació mèdica pertinent al voltant del futbolista que pretén. Això se fa mesos abans de que qualsevol club firma un futbolista sempre que tinga clar que este és el futbolista que va a firmar. La informació que tenim al respecte uh -huh. és que eh, si Còstic passa una revisió mèdica, Còstic ha passat una revisió mèdica amb un metge que no és del València. Per tant, o Ara mateix, respon, el, el, el que acabes, el... o respon el que acabes tu de dir, uh -huh. que és el seu repre, que li passa una revisió mèdica i amb ella va a qualsevol club que el pretén, mira, revisió mèdica que vaig passar, fa dues setmanes en esta clínica... Abans que tu passes la que vulguis, rec... però que sàpigues que d'entrada tens això. En esta clínica de reconegut prestigi i per este prestigiós traumatòleg. Ah, correcte, perfecte, me val. O que el València, evidentment, li hagi passat la revisió mèdica i això no hagi transcendit, però la informació que tenim és que cap, cap membre dels servicis mèdics del València, per cert, que continuen sense cap dels servicis mèdics... Va guanyant dies Luis Silvestre. Va guanyant, va guanyant Luis Silvestre i sa carrera però de moment la informació que tenim és que Manolo, mm, el València i cap metge del València passa revisió mèdica a Kostic. Perfecte. Eh, I per a tancar, ahir ja vos eh, contàvem eh, que el València Club de Futbol havia presentat un requeriment notarial per a demanar-li 25 milions d'euros a l'Ajuntament de Ribarroja. En el dia d'avui s'ha pronunciat l'Ajuntament de Ribarroja que diu que no pagarà els 26 milions d'euros que exigeixi la València per l'anul·lació del PAI decretada en la sentència pel Tribunal Suprem, ja que considera el consistori que s'ha complit escrupulosament amb el conveni signat entre les dues parts en l'any 2005 i que s'estan executant tots els acords plenaris que se signaren en el seu dia. El nou pla està a l'espera de que la consellera de, de Medi Ambient es pronunciï sobre la viabilitat ambiental i tècnica. El govern de Ribarroja estima que els 25 milions d'euros que va aportar el Litoral de l'Est, que és l'empresa que va crear el València per a eh, dur a terme aquesta operació, eh, s'aportaren de manera voluntària per Litoral de l'Est al seu eh, risc i ventura i se vinculen únicament a la tramitació del pai de porcinos i s'abonaren quan se va, se va aprovar definitivament per part de la Generalitat. A més, en el conveni no consta cap clàusula que dispose del reintegrament de les quantitats cobrades en els cas que els tribunals anulen el pla urbanístic. Diu l'Ajuntament de Ribarroja que en tot cas hauria de ser la justícia la que se pronuncia sobre l'obligació no de que l'Ajuntament torni els 25 milions d'euros aportats per a dur a terme esta operació i que la intenció inicial és la de no tenir esta petició. Resum, grosso modo, que diria aquell el València eh, eh, li han tombat el pai de Porcinos en el Suprem, ha intentat un segon pai, que l'Ajuntament també eh, ha dit que no quadra amb el que ells pensen ha de ser, i a partir d'ahir, de cara a possibles intervencions, probablement el València té que cobrir-se les esquenes perquè si no farà una sèrie de peticions en el futur igual no les pot demanar i ha demanat este reintegrament dels 25 milions d'euros reintegrament que l'Ajuntament diu a mi que me dius que jo en el seu dia ja te vaig eh, eh pagar, o en este cas eh, exposar-les tu perquè te dona la gana i ara no ho tens perquè vindre a eh, demanar-me-los a mi Ajuntament de, de Ribarrotxa la cosa te pinta, doncs pues això d'acabar en els tribunals més enllà del que, del que ja està bueno, doncs pues, eh, és eh, moment de tancar la informació del València i de obrir la de l'Eurocopa En el dia d'avui, ara entrarem en la desfeta de la selecció espanyola, Irlanda del Nord 0, Alemanya 1, el gol de Mario Gómez, i Ucraïna 0, Polònia, Polònia 1, el gol de Cuba. Per tant, <coughs> en este grup, Salva, no hi ha novetat, Alemanya és la primera de grup, i per tant va per la part eh, del quadre que ara se pot trobar amb Espanya. Sí, Alemanya, Manolo, que és primera de, de grup, però, ojo, ha empatat a punxa amb, la selecció de, de, Polònia. de Polònia, simplement per la eh, diferència de, de gols, més 3 per Alemanya, més 2 per a Polònia, pues Alemanya és primera de, de grup, perquè recordem que entre tots dos van empatar la setmana passada, i sí que Alemanya primera, 7 punts, els mateixos que Polònia, però per aquesta diferència de gols, més 3 per Alemanya, més 2 per a Polònia, Alemanya ha acabat com a primera de grup, efectivament podria trobar-se amb Espanya, no sé si en semis, Ara mirarem el quadre sencer. En semis. En el moment el que hi ha que dir és que en este grup C, després del, dels partits d'avui, Alemanya líder 7 punts, segon Polònia 7, tercer és Irlanda del Nord, amb 0 punts ha quedat Ucraïna. De moment, Irlanda del Nord és a hores d'ara la junta amb Eslovàquia eh, la, de les millors terceres. Eslovàquia perquè té 4 punts en el grup que, que és el de Gales, Anglaterra, Eslovàquia i Rússia i en este cas Irlanda del Nord perquè té 3 al igual que Albània però la diferència d'Albània de gols és menys 2 i la diferència d'Irlanda del Nord és 0. <coughs> A hores d'ara, estaria les mateixes Turquia, que és tercera, amb 3 punts també, però de moment queda fora, perquè eh, estaria, bueno, com a mínim, empatada amb Albània, i en este cas, per darrere d'Irlanda del Nord, que diferència és 0, mentre que la de Turquia és menys 2, perquè en el grup d'Espanya, en la vesprada d'avui... <coughs> Croàcia, eh, perdó, eh, Txèquia 0, Turquia 2 i Croàcia 1, Kalinic i, perdó, Croàcia 2, Kalinic i Perisic, Espanya 1, el gol d'Álvaro Morata. Espanya se n'es prometia molt feliç des del principi de partit, Salva, però la fi s'ha caigut amb tot el decorat i a hores d'ara la selecció de Vicente del Bosque passa a intentar-ho per la part més complicada del quadre. Sí, se complica les coses i de quina manera la selecció espanyola, Manolo, que anava per la part, eh, diríem, fluixa o fluixa entre, entre cometes del, del quadre, que no tenia que trobar-se amb cap selecció gran, important, fins la final, sempre que haguera acabat eh, com a primera de, de grup, ho ha tingut en la seva mà, s'ha avançat primer en el marcador, després ha disposat d'un penal per acabar de tancar el partit, però a la fi, Manolo, en una acció a la contra de Croàcia, que li ha plantejat un gran partit a la selecció espanyola, pues ha fet el 1-2, la selecció croata, i ara es darà en contra pronòstic, Croàcia primera, se'n va per aquesta part més eh, fluixa del quadre i Espanya que es complica les coses, Manolo, i que va trobar-se pues, en França, Alemanya, eh, Itàlia, eh, Anglaterra, primer rival, primer rival, la selecció eh, italiana. Primer rival la selecció espanya, eh, italiana el dilluns, eh? Espanya, a més, jo crec que això és dolent per una selecció. Se va tirar 6 dies, Salva, parades sense competir. Sí, bueno, no sé si, si li vindrà bé o li vindrà mal, jo avui físicament he vist millor a Croàcia que no a Espanya, no vull dir que la selecció estiguera cansada, però sí que he vist que anaven un punt físic per damunt de la selecció espanyola els futbolistes eh, croates, però fonamentalment eh, i a nivell mental la selecció ha de netejar-se perquè des d'ara Manolo pues, eh, radicalment eh, canvia les coses per a la selecció per la part de, del, del quadre que ha d'enfrontar la selecció de Vicente del Bosque. Dos protagonistes anem a sentir esta desfeta d'Espanya en el dia d'avui. En este cas, tant Vicente del Bosque com Sergio Ramos, comencem pel seleccionador, parlant de que ell ...creo que está fent del el seu equip i que se al final. Sí, a defensar la forma de jugar de la selección española. Yo creo que debo defender el juego nuestro. Yo creo que el partido más o menos lo teníamos controlado. Y es verdad que ellos y nos han metido el segundo gol en el contraataque que sabíamos con Peris y sí que hemos hablado mucho de él. Pero cuando yo creo que teníamos el partido más o menos controlado, ¿verdad? Pero eh, la salida de ellos en el último minuto del primer tiempo y en el último minuto y el en fin, todo se ha dado para, para que no tuviéramos un resultado adecuado. A del Bosque ha que el gol de Croacia, el que le dona la victoria al combinat balcànic, arriba después de, una jugada de gol, d'una acción de, en ataque de Aduriz. Incluso eh, me parece que el gol ha venido por un. Eh, ha disparado en el borde del área Aduriz, hemos perdido el balón, ha salido el contraataque y nos han hecho un gol que no era. Ellos, yo creo que incluso estaban aceptando el, aceptando el empate del Bosque, que también Manolo té les que pues, la situación se complica a nivel clasificatorio para la selección. Y el resultado yo creo que lo teníamos, digamos, más o menos controlado, que nos, venía bien el empate y posiblemente en algún momento haya aparecido por pues, en ese control del juego, pues el control que siempre hacemos, incluso cuando vamos ganando, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que hay que mirar para adelante y el camino no es el ideal, parece, pero bueno, no sabemos nunca. El de efectivament, ya no es tan eh, idílico. com el que era abans de jugar davant Croàcia, sempre que hagués sigut capaç de superar els eh, croates. Paciente del Bosque, Manolo, a Sergio Ramos. Que ha fallat un penal. Ha fallat un penal, ja ha tingut algun... Vull dir, no hi havia un altre per a llançar el penal? A partir d'ahir no sé si no hi havia un altre o o ha, ha, sigut, o, volgut. o ha sigut ell l'únic que ha volgut eh, llançar el penal o ha dit jo el tire a partir d'ahir Manolo és Me costa que... creure que a en el camp s'haguera amagat Igual, igual, sí, engañe. A no galons en la selección Para tirar penals. Pero bueno, conforme pase el minuto el les hores, Manolo, mm. con Que que ha pasado a ese penal Y quiera el lanzador Ramos. Si la ya llançat Piqué sí que usaría Pero pero como va llançar Ramos no pasa passa res i adelante Ramos, que ha reconegut que el partido de ha sigut raro. Sí, la verdad que ha sido un partido un poco raro, ¿no? Al principio hemos dominado, hemos tenido ocasiones, nos hemos adelantado al marcador y después pues hemos perdonado. Yo también he tenido la ocasión de, con el penalti adelantar al equipo, no, ha sido así, ha sido una pena, pero, pero bueno, es lo que tiene, el fútbol. Después un, un balón de las pocas ocasiones y contra que ellos han tenido que ha rozado ahí ayer y un poco con mala suerte pues ha acabado un gol, pero bueno, dentro de lo que cabe hemos pasado y ahora pues enfrentarnos a priori a un, rival más complicado que si hubiese sido primero. Pues efectivamente, le han insistido a Ramos per ese rival mes eh, que a partir dará rivals compromesos que a partir d'ara li esperen a es cierto que ahora pues te toca no bailar con las con las que a priori son favoritos, pero bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Que para, para ser campeón hay que ganar a los mejores. Esta Eurocopa te demuestra que cualquier equipo, a pesar de, no ser favorito, te, puede ganar y dejar fuera, como lo han pasado otras selecciones. Y, bueno, nosotros a lo nuestro. Ahora pensar en, el siguiente rival, en octavo, y en querer seguir pasando partido a partido. Ramos, que a més ha negat que la selección estiguera cansada. Se le ha apreciat que físicamente estaba per y para mí, de la selección croata, pero Ramos ha dicho que no estaba en No, no, yo creo que no. Yo creo que el equipo en líneas generales ha estado bien, a diferencia de, del marcador, que no hemos sabido pues eh, aprovechar la diferencia cuando íbamos por delante, pero como te he dicho, el cansancio no, no se excusa, ¿no? Eh... Colten, más conclusiones de Ramos después de la derrota de hoy. Ha sido un partido muy raro porque podíamos habernos ido con un buen resultado, haber pasado primero, no ha sido así, pero, pero bueno, hay que pasar página, no, no quedar pensando, eh, aprender de, este tipo de partido, que, hay que sacar muchas conclusiones para que no vuelvan a ocurrir en, octavos y a raíz de ahí pues eh, a intentar mantener de nuevo la portería cero como lo estábamos haciendo. Bueno, pues ya sabe, el eh, dilluns día 27 eh, en París, Italia, España es la par del cuadre que li toca a Espanya que eh, se mesurarà si és viva del partit contra Itàlia en quarts contra el guanyador del Alemanya contra el tercer o del A o del B o del grup F perquè demà se juguen els altres dos grups els grups F i E el F a les 6 de la vesprada sí salva amb els... Eh... Sí, sí, amb els emparellaments, Manolo, de les 6 de la Esprada, Hongria, Portugal, Islàndia, Àustria. Ara mateix, Itàlia lidera amb 6 punts, segon, Bèlgica amb 3, tercer, Suècia amb 1, quarta, Irlanda amb 1. Ara mateix, eh, en, el, en els partits de... T'has colat, t'has colat. Perdó, és eh, correcte, he eh, donat el grup. El grup sí. F és Hongria amb 4, Islàndia amb 2, Portugal amb 2 i Àustria amb 1. Sí. Atenció, perquè i Portugal de Palmar demà es quedaria fora perquè seria tercera, però amb dos punts. Entraria dins de les pitjors terceres i no podria entrar. Per tant, demà Portugal se la juga davant Hongria, que a hores d'ara és qui lidera el grup, mentre que en l'Islanda i a Àustria estaran pendents de què passe i de qui sume per a saber si pot accedir com a millor tercer o no i ara sí salva el partit, els partits de, de, les 9. de les 9. Itàlia, Irlanda i Suècia, Bèlgica. Ara sí, recordar, Itàlia 6 punts líder, segon Bèlgica amb 3, tercer Suècia amb 1 i quart Irlanda amb 1. Pendents, per tant, del que puga fer Itàlia davant la República d'Irlanda, que és el QR, però que de guanyar eh, probablement el conjunt eh, irlandès se eh, quedaria amb 4 punts i seria segon per davant de Bèlgica, que ara mateix té 3. Vull dir, I la, Itàlia ja és segur la líder d'este grup i per això sabem que és un dels enfrontaments amb la selecció espanyola el dilluns, el proper eh, dilluns 12 de la nit i 10 minuts i demà València Bàsquet presenta la seva campanya d'abonaments. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Manolo? Bona nit. Demà a les 12 eh, arranca la campanya d'abonaments de València Bàsquet. A més, eh, amb el lema dedicat amb el seu, al seu 30 aniversari fem 30 anys, celebrem-ho. Sí, una data molt especial no? per al eh, València Bàsquet, que sap, a més, que afronta una campanya, no? la pròxima pues, eh, molt important per al devenir del projecte no? de, del València Bàsquet, que, recordem, té l'opció, ara sí, de, per opció esportiva, poder jugar l'Eurolliga la, la propera temporada. Així que demà es presenta aquesta campanya d'abonaments, eh, pràcticament pues, dues setmanes no? després d'acabar de, la competició per a l'equip valencià i amb l'il·lusió, i això ens han comentat des del propi València Bàsquet, i l'objectiu de almenys mantindre la massa social d'esta passada temporada, que va superar els 7.000 eh, abonats, i sobretot créixer, si se pot, eh, un poc més, no? I és l'objectiu d'un València Bàsquet de eh, Manolo, que n'hi ha que recordar que pràcticament al 50% dels seus partits que ha jugat aquesta temporada en la Fonteta pues, eh, s'ha plenat eh, fins a los topes, no? Així que València Bàsquet ja pot eh, gaudir d'una massa social consolidada i demà pues, comença a missa campanya d'abonaments. Afició nombrosa i fidel, la del conjunt taronja, també és cert que perquè l'equip li dona motius a l'afició per a <laughs> ser eh, dels habituals en el pavelló de la Fudeta. Presents demà en esta campanya d'abonaments, eh, Paco Araga, el conseller delegat, i així com el director d'Administració, Esteban Gallego, i el de Comunicació i Màrqueting, Jesús eh, Villarreal. Eh, eh, saps si preveuen alguna novetat? Està molt de moda incentivar la presència. Jo no sé si a València Basquet li fan falta aquest tipus de mesures però no sé si València Bàsquet pot intentar eh, vendre algun tipus de mesura si a temporada vinent l'equip aconsegueix clavar-se en Eurolliga. No sé si, si me dona la impressió de que igual pot estar preparant alguna sorpresa per a València Bàsquet. Sí, podria ser, no? És un club, a més, eh, tu lo saps que, que sol sempre presentar alguna idea original. Ja fa unes temporades va idear lo de l'abonament per, a, per a la gent jove, per als estudiants que van gaudir durant dues temporades de, del seu passe per a tota la temporada de manera gratuïta. L'any passat van pagar a soles 30 euros per veure tots els partits de, del València Bàsquet i això també és un dels reptes no, de, de l'equip valencià, el fidelitzar també a gent eh, jove que a poc a poc vagi sumant-se a la parròquia taronja i evidentment pues, eh, ja se sap no? que València Bàsquet a més és d'esports clubs, no a soles de bàsquet sinó també de futbol que eh, dona a tots els seus socis l'opció de veure tots els partits mm, que dispute l'equip, independentment de la fase que siga o de la importància que tinga. Tots els partits de Lliga, tots els partits de l'Eurocup fins on arriba València Bàsquet, a més també d'avantatges per tal d'acudir a cites com la fase final de la, de la Copa del Rei o el playoff, evidentment, que eh, també està inclòs en aquest passe fins on arriba l'equip valencià. sinó que això jo crec que ja se té molt consolidat durant eh, moltes eh, temporades i en la vessant esportiva pues, eh, l'equip que encara té el projecte per definir, a soles renovat eh, Pedro Martínez... També Anava a preguntar precisament per això, una de les coses que fa eh, eh, que la campanya bonament eh, siga il·lusionant de cara a l'aficionat que vol eh, tal el l'abonament, un de lògicament és eh, la marxa de l'equip en els últims anys, ahí està la de València Basquet L'altre és el projecte esportiu. Bueno, pues, ja tenim eh, la continuïtat assegurada del míster, de Pedro Martínez, i ara eh, cal eh, posar l'accent amb què ha passat en la plantilla, perquè diuen que Rafa Martínez ha rebutjat la primera oferta de renovació del conjunt d'Aronja i perquè, ja, bàsicament, també eh, Hamilton pues, ja sabem que no va continuar. Sí, efectivamente, no? son eh, primeras primeras no? de la próxima temporada de valencia Vázquez, la renovación de Pedro Martínez, en cap la más importante no? que ha eh, el equipo equipo eh, la semana pasada... ...también la deuda de Justin Hamilton, encara que no oficialmente... ...pero sí ya el Valencia Bàsquet coneix que el jugador vol jugar la próxima temporada a la NBA y lo ha manifestado... manifestat mitjançant la Federación Croata ...y el segundo pas pues, va ser el de confesionar... ...y se plantear No? La renovación de, Rafa Martínez va a ser la primera, En principi no va haver cap problema, el jugador vol continuar, València Bàsquet vol també que continue i Rafa Martínez que eh, als seus 34 anys signarà per una temporada més amb el, amb el València Bàsquet. Altres interrogants encara n'hi haurà que esperar molt de temps perquè la temporada de fitxatges en bàsquet ara mateix pues, eh, va molt lenta, encara està tot molt verd i València Bàsquet ha de decidir encara què va fer els jugadors com Luchis, com Sato, com John Surna, John Stefanson, són els grans interrogants. Ja Peterson no es compta, també sembla complicat que continue eh, Jordi, Jordi Trias, així que n'hi haurà, hi haurà que esperar i sobretot també amb un fet eh, que en aquest cas no afecta directament però sí de manera indirecta amb la situació de, de Víctor Claver, on de segur que aquest estiu va donar molt que parlar per l'interès del Madrid per contractar Víctor Claver, un jugador que ha arribat un principi d'acord amb el Madrid, però mm, recordem que eh, per a fitxar pel conjunt madridista haurà de negociar abans amb el, amb el València Bàsquet. I a més de tot això, ja que recordar, afegit, com deia, quan deia Juanma Romero que eh, encara està molt verda la situació de, del mercat en el bàsquet, és que no oblidem que tenim per davant uns Jocs Olímpics el qual retardarà, Juanma, eh, l'apertura la, de, la, de la Lliga Espanyola. Evidentment, i no oblidar tampoc que la Lliga Endesa encara no s'ha acabat, que han disputat tres partits, demà, demà es disputa encara el quart entre el Barça i el, i el Madrid, així que, que encara la temporada en bàsquet no, no, no ha conclòs. Perfecte, Romero, alguna cosa més? pues, poc més, que demà contarem com ha anat aquesta renovació, aquesta presentació no? de, dels abonaments de, de València Bàsquet, on, per cert, també va estar eh, San Van Rossum, aprofitant que ha mhm. tornat a València per tal de recuperar-se de la seva lesió, pues demà també serà la imatge en quant a jugadors se referís de, de l'equip en, en aquesta presentació. Gràcies, Romero. Adeu, Manolo, bona nit. A Juan Romero, informació del bàsquet tanquem la primera part informativa i entrem ja en el terreny del debat de la tertúlia i de l'anàlisi. 97 nit. La tertúlia. y hablando de historia, hay que no s'ho ha eh? pero estem arrancando, hablando de historia. Eh, <laughs> Hombre! Eh, es Escolta, no si esto sí, o no es lo lo que estaba contando el altitud de Superdeporte Julián Montoro. Hola, Montoro, buenas nit. Bueno, buenas nit. Si no, si no son historias. son historias Bueno, que bueno, eh, que al eh, final, al final la trascendencia que li a donar, però... Haciendo lo mismo. Correcte, com estàs? <laughs> Bé. Molt Fantàstic. Està també, també per així Àlex Pla. Hola, Àlex, què tal? Molt bona nit, de Plana Molt com bona estàs? nit. Molt bé. Molt Fantàstic. I continua per així Fogado fins que s'incorpore Pablo Leva, faran el tàndem... Eh, Ara faràs el canvi. En la, en la part final. Sí, el que no feu avui del Bosque a temps, <laughs> ho intentarem fer-ho fer-ho nosaltres. Volia arrencar per ahí, lògicament. Eh, eh ho estic, diguem, no va ser el eh, aspecte fonamental del nostre programa, que és un programa local, però eh, sempre he dit que me negue a que l'opinió al voltant de la selecció espanyola siga el coto privat de només la premsa nacional, i així també crec que tenim el criteri suficient com per a opinar de la selecció espanyola. Eh, jo sé que algú m'estava dient estaves esperant-los. Bueno, jo almenys he, manting, he mantingut un criteri des del dia 1 i no el canvie. Eh, jo crec que aquesta selecció és una bona selecció, que és millor que el 2014, però d'ahir a ser favorits crec que s'havia flat massa al globet i que ara Croàcia quan en el futbol traus el pit generalment d'una punyà te la fonen i avui crec que Croàcia li ha fonat el pit a la selecció espanyola li ha punxat el globet de l'excessiva eufòria que hi havia al voltant de la selecció espanyola que això no vol dir que Espanya ja estigui eliminada contra Itàlia eh? igual contra Itàlia fan un partidàs però el partit ja que guanyen en el camp no abans de que se juguen i me feia l'impressió de que alguns, el, el famós de la selecció espanyola ja estava tornant a guanyar <clears throat> els partits abans que se'n jugaren i avui t'han posat en el teu puesto Home, si lo que se punxa és només el globet d'eufòria que n'hi ha alrededor pues bueno, serà el, del mal el, el millor, no? Uh -huh. Mm, lo que seria més preocupant és que se punxe el ánima de l'equip, no? que són quatre cinxors que, que, que, que si, no, si no estan frescs i si, Pedrito no, i si grup. no estan eh, en el seu nivell perquè, perquè al final este és un equip que ve heretat d'un uh -huh. equip que va ser eh, meravellós no? però, però, i, i conserva aquestes dosis de, de, de gran equip en, en, en les botes de, de quatre cinc futbolistes i, a, i altres que, que, bueno, que, que, que un dia més, millor, un altre dia no tant pues, pues contribueixen també, no? Entonces, eh, ahora, eh, no se pot eh, castigar y apretar tant sempre els mateixos, no? Eurocopa comienza ahora, eh? A mi me dóna la sensació jo de, de lo que estava mirant a, a la selecció ni la veia tan bona com quan guanyava títols, però tampoc per almenys tan ruïna quan la garba de, del, de Brasil. del Mundial, efectivament. El que passa és que jo sí que... Antes vos estava sentint de Salva i a tu parlar del, del, del qüestionament del nivell físic, jo estic d'acord en que no crec que, que, que a cansada la selecció espanyola, però el que sí que he vist és hipermotivar mm. a Croàcia. Però molt motivada. Eh, eh, eh que és el que fa jugar contra el favorit, que, que, que te fa anar per totes, que te fa treure el, el 110%. Això, al costat de lo que passa sempre en un partit de futbol, de dos o tres detalls, mm, falla el tal, no fica el penal, esta li pegue però te la desvia en la punteta el defensa i descol·loca el porter el que determina un partit uh mhm. -huh. pues bueno, s'ha perdut jo crec que no sé si era massa previsible o no el que passa a decir, clar, ara el que acabes de dir tu és que ara tens Itàlia i jo sempre llevat de llevada d'Alemanya la que menys vull sempre és Itàlia Eh, Croàcia, a banda de, de ser un equip amb molta qualitat i, i un bon equip, venia també molt condicionat per el que va passar l'altre dia que en, en 20 minuts se'n va anar d'un partit i, i se va deixar dos punts d'una manera lamentable i jo crec que ahir el, el, el seleccionador haurà, ficat firme a més d'un, no? I, i inclús sense alguns dels titulars importants l'equip ha anat a, a mossegar eh? Uh, jo per exemple i aquestes són les coses que li fan mal a la selecció jo puc entendre el del cansament vull dir, Mm, puc entendre que tres partits els mateixos, no ha fet canvis, vull dir, això sempre és, a voltes jo sempre dic, i, i és una autocrítica de la professió periodística, que eh, a voltes el periodista sempre té una crítica per a cada situació, val? Eh, si avui del Bosch ha fet canvis, perquè ha fet canvis. Com no els ha fet, és que els ha fet i estaven cansats. A mi m'ha semblat bé l'11 del Bosch. Eh? A mi, a mi també m'ha semblat Molt bé. bé a més. Eh, vull, puc entendre que dins dels, eh, de les causes que se poden buscar en la victòria de Croix està el cansament de la selecció no puc entendre la xorrà supina que he sentit en molts puestos de la calor. A veure si és que ara en Croàcia n'hi ha clima tropical i jo no m'ha assabentat. Perquè si, no, si fa calor, fa calor per a Croàcia i per a Espanya. No només per a Espanya. <clears throat> o no està més aclimatada al, al, al calor Croàcia que Espanya. Vull dir, aquestes són les coses que acabem fent mal a la selecció. Vull dir, l'autocrítica a voltes té que partir des de dins. No, la calor, oiga, mire, no. La calor, no. No crec jo que sigui un argument, no sé qui, qui, qui ha dit això. La però, majoria però... de mitjans nacionals han utilitzat aquest pues, argument. Però per què treus el tema ara, sí? Eh? Per què treus el tema? Perquè eh, crec, Salva, que se és, se és la falta d'autocrítica que fa que Espanya puxe el llistó excessivament, que s'unfle massa globet i que a la selecció se li posen metes utòpiques. La selecció pot guanyar l'Eurocopa? Sí. Era la favorita per a guanyar l'Eurocopa? No. Però a mi, però, no per, a mi, per a mi continua sent favorita no per a guanyar l'Eurocopa. Però és que no ho dic ara. Jo és sí. que, és que jo sí, jo sí ho dic. Ho vinc dient des del primer dia. Jo sí ho dic, continua sent favorita per a guanyar l'Eurocopa. Lo, de, lo per a tu no és una cura d'humilitat? Sí, però continua sent favorita per a guanyar l'Eurocopa. Una cosa no lleva l'altra. Com ho veieu vosaltres? Home, jo estic en Alemanya, jo sempre, <laughs> jo com, com, com sempre veig Alemanya favorita... Jo, jo, jo estant d'Alemanya i Itàlia sempre les veig favorites. Que, que no, no, que pues Alemanya menos... i Itàlia, si repassem els títols dels últims anys, pues mm. -hmm. Espanya guanya més que Alemanya i que Itàlia. És una, és una, sí, és una jo, jo penso igual, eh? jo crec que si la selecció està al nivell que, que, que pot estar, perfectament és favorita evidentment n'hi ha dos, tres equips més eh, fortíssims, no? Alemanya, Itàlia Alemanya ha passat dient... empatada a punts amb la sí. selecció de Polònia. Jo no sé si avui heu tingut l'ocasió de veure el partit que ha jugat Alemanya. Jo sí, davant d'una Irlanda que ha sigut una catàstrofe. És cert que ha pogut golejar, però igual que Espanya desaprofita les seves ocasions, però jo a Alemanya mm. no la he, no la he vist el rodillo alemà que probablement sí, Manolo estic esperant veure, o no sé si Àlex ha fet referència. Una, una pregunta, Jo ese rodillo alemà no l'he vist. Primera, primera de grup? Primer de grup, clar. Espanya segona de grup? Espanya segona. Perfecte. Bueno, però estem parlant d'una altra cosa, no? No, no, jo estic parlant de la realitat. De lo que n'hi ha. De lo tangible. De lo, de lo que pot ser, de on pot arribar... De... Els amistosos ja s'han acabat. Ara comença l'Eurocopa. Ara comença l'Eurocopa. Jo, això és una frase que, que, que me pareix molt bona. Ara comença l'Eurocopa. Pablo Oliva, què tal? Molt bona nit. Què tal? Buenas noches. Bueno, pues eh, tu en quin lloc te fiques en esta, en esta conversa? Què t'ha paregut Espanya? Eh, I si penses que eh, igual s'havia inflat una miqueta massa el globo de, de l'eufòria. No, yo me quedo con, con una frase que dije precisamente el primer día. Eh, creo que España depende tanto de Iniesta como Polonia de Lewandowski o, Gales de Bale. Eh, España sin Iniesta es una selección mediocre y es la realidad. Hoy lo hemos visto, una eh, un del mejor Silva que ha metido un pase a Fábregas buenísimo para, el primer gol, pero a partir de ahí, cuando han anulado, muy bien anulado por Roj a, Iniesta, eh, España ha desaparecido. Para mí, el partido en general de España no es horrendo, porque no es horrendo, pero sí que me parece que, que si tú quieres ganar la Eurocopa hay que exigirle más. El otro día yo hablaba de que España es favorita. Hoy sigo defendiendo que España es favorita, después de lo de hoy. Pero creo que, que España tiene que tener claro, o su entrenador tiene que tener claro, que hay cosas que no se pueden permitir. El que Juan Fran Torres y Jordi Alba, en el minuto 85, con 1-1 que te vale para ser primera, sean extremos y estén en el córner y que eso el entrenador lo permita, me parece que es que el entrenador no tiene ni idea de fútbol. Y es lo que he mantenido siempre. Yo creo que el seleccionador español no tiene ni idea de fútbol. está alucinante. <laughs> no, no, No entrar ahí, vull me sembla una tontería, entonces respecto a lo que acaba de decir Pablo Leiva. O sea, que del Bosque no tenga ni puta idea de fútbol, no, es una, eso ya lo has metido tú. Yo he dicho ni idea. <laughs> <laughs> te, ha faltado, te ni puta idea. Entre mi idea y una palabra que tú has afegido. Ya <laughs> tú y el teu raonament le iba que yo, que yo respecte, pero que no compartís que en absoluto. Y, salvo... Y, en absoluto en absoluto. O sea, decir que del Bosque no tiene idea de fútbol, en absoluto en absoluto. yo creo que no tiene idea cuando ha tardado hoy 83 minutos en darse cuenta que Fábregas no está para jugar en la selección española. 83 minutos ha tardado. Eh, bueno, hay tres partidos que lo lleva poniendo de titular. Y yo lo que creo es que al final, eh, es lo que te he comentado, Salva. Tú ves mucho fútbol. Tú eh, ves muchas eliminatorias. ¿Tú crees que a Simeone o a Emery, hablando de Emery, habría permitido que sus dos extremos estén en el córner con un 1-1? ¿Tú realmente lo crees? que Simeone te resaborean del bosque. No, pero, pero, pero aunque Simeone tenga el Barça, Simeone no lo va a permitir en la vida. Es que no lo permite en la vida. Es que es un error de, de, de técnico de, de, que me quiero comer el mundo y quiero ganar a Croacia para tener un pleno de victorias O de, o de que a los jugadores hacer una miqueta lo que es dona la gana. porque a mí lo que ha corregut en el penal que era Sergio Ramos, cuando se va dir desde el primer momento que el encargado de llançar los penales era Cés Fàbregas, me sembla que una miqueta ahí del bosque eh, es como digo les he laissez les he passer, mm. eh? que, que vagin mm. fent i tal, i en, determin, en determinats moments jo no li vaig tirar tota la culpa no li vaig tirar tota la culpa tota del Bosque però crec que ahir així, no, no, el deu tira el penal és que l'entrenador està, entre altres coses, estan per a aquests detalls. Sí, jo, jo, jo estic en aquesta línia. Jo crec que ell deixa fer moltes coses, no? Eixa invisibilitat és la que li dona un poc el, el, el, el, eixe carisma que té de, uh -huh. de persona que no crea problemes, de que està tot bé i tal. Uh -huh. Ha tingut un equip en el que molts entrenadors hagueren, hagueren, eh, hagueren fet coses importants, no? I és de veres. Sí, eh, pots tindre ambició per guanyar el partit, però també pots pensar que el que té que guanyar el partit per a ser primer de grup és l'altre. I a millor pots aprofitar també d'això un poc, no? I, i, i que també jo, no sé si, si tal vegada també el, el nivell de tensió d'un equip i de l'altre a banda de la motivació per tindre que jugar contra Espanya Espanya s'ho classifica sí que és que tens en, en el cap que més te val guanyar per no creuar-te a Itàlia però bueno, però estàs classificat ¿Eh? El, el... Lo, que te, lo que le pregunté a Primera de grupo, Alemania, sí, primera de grupo. ¿Tú segona de grupo? Sí, segona de grupo. Pues ahora tú te toca el camí complicat. Sí, jo crec que, no sé si potser s'ha relaxat o confiat un poc. A voltes se creguem tan bons que falta pragmatisme. Sí, que és un poc el que ha dit Acaba de dir Pablo? En 1085 els laterals no poden estar extrems? Puigem per cada de dos i, i, i anem Perquè som la quinta essència del toc futbolístic. I aquests eh? comentaristes de TF1 també ens comenten que guai que és França i tot el rollo, que és un poc del que està passant l'altre dia, que estaven els comentaristes de la selecció francesa parlant de lo, de lo bé que, que ha hecho Espanya, també se li preguntava a Eschosa, ah, Espanya és maravilloso. Entonces yo no sé si, si arriba todo eso y, i se el mundo, o, o no sé, o, o a la mejor ahora estén parlant y simplemente se sigut cosa de futbol, no sé. <coughs> Me dará que el entorno de la selecció és más eufòric i le fa un flaco favor a la selecció, eh? El que es perjudica de, de tot això és España. perquè si ara España, pues ne el cas, arriba a semis y cao en semis, per a es és un grandíssim campionat, però com anem a guanyar l'Eurocopa, som els favorits, som els... a la fi, fas que cada volta que España no guañe... torne como ha a casa. ...y no siempre que no se guanya se fracasa... Y otra cosa, otra cosa Manolo, vuelvo siempre al tema, al tema del bosque, Salva, pero, pero es que... Pues tornar si vols. No, no. Eh, yo antes estaba comentando que tú a cuando empieza la fase de clasificación después del, del, fracaso del Mundial, lo pones ya de titular en la fase de clasificación a Eurocopa. Ya haces el cambio generacional con Casillas le dan más partidos de titular en ese aspecto. Ay, amigo. <laughs> Eh, tú haces eso y hoy la, las cantadas o la cantada del segundo gol que mete De Gea eh, habría sido comentada más o menos como se comentaba las de Casillas, es decir, por encima. Yo para mí hoy tú lo que provocas es que De Gea desde que empieza la Eurocopa al margen del caso X no, el caso Torbe. <laughs> Correcto. tiro tranquilamente. Eh, X, X, X. bueno, no, no, no. XXX. me, han faltado dos, me han faltado dos. Ya se sabe que las pelis porno son aquellas que tienen un final abierto. Continúa. <laughs> Entonces, a lo que voy es, él no, llega, él no habría llegado con esa presión a la Eurocopa. Para mí tienes que precipitar ese cambio en la ah, portería mucho antes. la famosa de Olsas. Pero que es el porter del, del Manchester United, ¿eh? no, portero, no Ni, no, ni esta defensa, pero no defensa la portería de qualsevol, no? Defensa la portería del United. Si yo lo que voy es que para mí, a pesar de... la responsabilidad té que a defensar la portería de la selección española Sí, pero él sabe que en el United ahora mismo, después de haberse comido las críticas del principio por el tema Van der Sar, él ahora mismo puede meter tres partidos sin... Ah, deje me el, el Nacional están matando. Sí, es que es así. Y es por culpa de, la, transición dulce famosa de que Casillas, después de la temporada que ha hecho en Oporto, han llegado los partidos y la ha seguido poniendo. No estoy de acuerdo. Eh, de, de porque De Gea y ya está. Que tenga la culpa del bosque, pero no posa Rabal de titular. Es increíble con vez de, jugar y de ser el mejor futbolista. Dos, tres últimas temporadas en el United. A partir de aquí la presión de que tendréis de defensa la portería pues de la selección. ya que tendría que estar de defensa la portería de la selección. Totalmente. com si vinguera de jugar en el, no sé, en un segon B. Pues espera del Bosque sí, perquè no posa de titular. 12 i 33. Te vas Mare a... meva. <laughs> Te vols quedar o...? Eh, eh, al voltant de la selecció és de veres que se crea aquesta pressió. Mm que, que té que estar preparat un porter d'aquest nivell per, per, a, per, a, per a suportar això Abs absolutament dir, no està jugant en que, que normalment ho està avui no, la del gol quasi és la de menys no? perquè ha fet un parell més eh, mm. interessants no? però Bueno, 12 y 30 de este, vos quedar o...? Es que me puse tengo mala yema, no lo comparo el de la selección, de veres. pero bueno, va a quedarme. <laughs> Sí, sí, sí, de molt mala llet me poses. No folgado no. Jo estic malament, però folgado no me Me poses de molt mala llet, sí. però de fa anys ja, eh? 12 i 3... Eh, el capitán Hispania ha tornat a, sí, a rellegir el guerrero de l'antifà. 12 i 34. Vinga, anem a canviar radicalment espera que Folgado... No, no, para parlar d'Espanya mitja hora més, si vols. No, tranquil. Sí. Espera que... Vinyensa del bosque, tot és un desastre, van a caure contra Itàlia. No, no, jo he dicho que sigue siendo favorita, No, no, eh. no te no te dedica tu, no te dedica a eh, tu. No te dedica tu. jo he dit que no tenen per què voler contra Itàlia, ah, eh? Clar, clar. Mm. que sí, que sí. Que... No, pues ahora sí, sí, sí, sí, sí. Yo que no tienen break ahora. Pero claro, claro, guardit, guardit. Otra cosa el lo que penses. <laughs> Ai, senyor. 12 doncs, i... Eh, eh, que te puc dir Tom Cruise, Minority Report, ja saps el que pense i el que vaig a fer... Sí, sí, que... sí, sí que ho sé, sí. Que... 12 i doncs, Minority Report, conec, Tom Cruise, Salva Folgado. 12 i 34, el capitán Hispani en atac. Fem una pausa per a la publicitat i en tornar canviem radicalment de terç. Eh, atenc les respostes en Twitter i a partir d'elles introduïm el debat. Hi ha un tema avui en Super que m'ha aparegut molt interessant sobre els estendards del València per a temporada vinent, qui són els futbolistes que van a lluir les noves equipacions en els cartells promocionals. Crec que eh, dona per a molt. 12 i 35, fem una pausa per a la publicitat i en tornar vos llegim el Twitter i entrem a xerrar sobre el mateix tema que vos hem preguntat. Vinga. Si quieres ir al cine, necesitas una entrada para ver un concierto Entrada. Sin entrada no vas al fútbol. Si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los pibe days de Ford. Infórmate en tu concesionario Ford. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Onda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Onda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto el Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción de la cuarta edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matrículate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colabora Mutualidad de Gestores y Siga 98. Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hace hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el sport, esta es la tegua cita Sports Sports 97 el teu equip, la tegua radio. Tuiteando, friqueando, friqueando. 11 de la nit i 37 minuts, la pregunta que vos fem en el dia d'avui, que vos estem fent al fil del tema que avui publiquen els companys de Super i que, del qual després anem a debatre, per quin jugador de l'actual plantilla del València eh, té sents més representats. DSC diu per el gran Paco Alcácer. Eh, César parla de la selecció, diu, ahí estamos, eh, que de Galtaes, eh, Mereix del Bosque, en esta de funcions permetent que el seu eh, niño bonito Ramos tire el penal. Joaquín Diu Jaume, ell prioriza el colectivo a lo individual y se el escudo al pit, no Con Pedrita en la selección eh, Manteman diu ninguno. Eh, Jorge Méndez Méndez diu Mustafi sin duda, no perdáis más el tiempo hablando de ellos que no va a venir ninguno, se parlava dels jugadores que hem parlat en la primera mitja que después se tornarem a parlar si fa falta Tavo de Benimodo diu per Paco Alcácer, Jaume Domènech i Pere Gallà han de ser els pilars del nou València Vicente Casany diu eh, no hay que ser injustos con Ramos, tira los penaltis mejor que Cristiano las faltas eh, Juan José Rabadán diu que ell se sent representat per Jaume, temperamento puro Edu B diu representado por Piatti, porque es igual de malo que yo Fernando Perales Ave, diu Gallà, en serio? Si, chica, de vegada caiguda. Eh, amunt diu eh, de eh, casa, és a valencians. Domingo Vedacano, diu, per Paco Alcácer y Mustafi. Nacho Alcaraz, diu, por ninguno realmente, pero la plantilla la representa Andrés, jugador con calidad, eh, que cuando quieres, Dios. Víctor Quiles diu pel Jaume Domènech. José diu, esteu de coño, que que único es Españeta. Vicente Compan diu, por Piatti, no pega un paro al agua y gana una pasta. Un sueño de vida. José B. Martínez diu, absolutamente per cap jugador. Gaspar diu, dudaría entre Alcácer y Jaume Domènech Y no dudaría con Españeta Pedro Fuertes Muñoz diu, ya Jaume ya volguera que en touch con él Enrique Sayas, eh, por, Alcácer, para mí es nuestro jugador franquicia. A que se ven a la pantalla. Pero así... La esta nueva actualización del, Twitter Es un, es un ferlama. Ah, bueno, sí, pero pues Enrique Sánchez diu, para Alcácer, para mí nuestro jugador franquicia, si hablamos de eh, NBA, es nuestro Lebrón El eh, comitè de sàvios diu Espaieta, ah, jugador, pues Jaume. José Amun diu gran criteri respecte a la selecció. Manolo, pensa exactament el, mateix que tu. Vicente Gassain diu un grup de jugadors que fa una temporada tan lamentable ni em representa ni em mereix representar al València. Luis diu de caiguda per què? Per jugar amb Pugals de tota la temporada no hi ha que dubtar sobre el compromís de Gallà. Jesús F diu Alcácer, Jaume Gallà i Mustafi. El resto prescindible. Carmen Llagues diu Jaume. Vic 11 diu Javi eh, Fuego. Eh, Eh, Rodolfo H. diu, si tengo que elegir uno, para mí es Jaume Domènech. Lo diría a tope, valenciana, valencianista sin ser titular. Juan Radiu, la veritat, volguera dir que Alcácer callà, però ens ha faltat galons per agarrar algú del coll i explicar-los a un juguen. Live Music Records, di, Records diu Mustafi. Eh, Fernando Pelades, AVE diu, del compromís no dubte, de que està bo com alguns creuen, sí, Vicente Sancho Tur diu, pues Mustafi perquè és un campió del món i en ganes de prosperar, això és el que vull per la meu València eh, mes per así, sino Gradius representado ninguno. Hoy en día no hay ningún crack, que no hay en ese tipo de jugador. Molés diu Enzo Pérez, el meu preferit. David López diu, sols digo una cosa, Alcácer en casa. Francisco José Fallos diu, bona nit, Manolo, Jaume i Alcácer i Suso dimisión Y Lin por, por llevarnos vos la ilusión también eh, José Castillo Jimeno, Jaume Domènech, Valenciano de la Casa con un par de bemoles, eh, amb un sempre diu Alcácer Galle i Jaume, Rubén Garceu Sinceramente por ninguno, Lluís diu Antonio Barragán, Pie de Ángel, ah no, això era Marcelinho. Pepe Espanyeta diu Alcácer, Jaume i el i sobre sobretot, ja que bueno, hay que, que fer un equip al voltant d'estos. Pau Vall diu en la temporada que han fet és difícil veure reflexat amb algú, dic a Jaume jove i amb ganes d'estar al club, eh, Luis López diu jo por Espanyeta és l'autèntico cara del vestuari, el que més me representa, Macalfama Catacull diu en primer lloc allà en segon Alcácer i en tercer Jaume Domènech Javier Tudela diu digueu-li Folgado que jo també pense com l'Eiva i som molts els que pensem així del bosc que posa 10 anys sense un pla B així que eh, eh, pues, eh, un crac Manolo <laughs> això és, això és un crac correcte he fet aquesta pregunta perquè en el dia d'avui els companys de Superdeport de publiquen una notícia que m'ha cridat molt l'atenció es diu Los Intocables del València 7 de 7 Eh, y digo, el proyecto de un giro tras el fracaso de temporada y el club eh, los señala como el alma del nuevo Valencia. Son la imagen de la campaña de abonos y de la próxima camiseta. Eh, se parla de que eh, fa uns 15 días aproximadamente aproximadament feren la sesión fotográfica eh, de las noves equipaciones de la temporada vinent, que aproximadamente quedará unes 2 o tres setmanes per a conèixer-la, si abans no la filtra alguna casa d'esports com les últimes temporades. Eh, eh, I ahir eh, se parla que els que en els últims anys han vingut siguen dels jugadors franquícia, per dir-ho d'alguna manera, no sé si està ben expressat a, a mitja, a mixa eh, expressió, els jugadors bandera, els jugadors estendard, eh, que abans eren pues, eh, probablement els Mustafi, Parejo, eh, Negredo... Eh, la cosa canvia. El València busca eh, una imatge diferent i li encomana ixa bandera o, o ixe eh, ixa percepció o búsqueda del feeling amb la graderia, amb l'aficionat, amb la, amb la pell de valencianista, li l'encomana a gent com Jaume, com Gallà, com Paco Alcácer, i diguem-ne que en aquest plan renove de banderes o d'estendards entra també Santi Mina, que en el tram final de campanya, pues, bueno, eh, molta gent eh, va començar a, a mirar al gallec amb, amb bons ulls. Què vos sembla este canvi de terç? Què penseu d'ell? Home, jo no sé si seran tots els, els, els valencians, vull dir, si és Xoma Domènech, eh, si és Alcàcer i si és Gallà. Eh, en cas que fos aixina finalment, pues a mi me recorda el, el cartell tan gran que ficà el Llevant i que se veia des de la Ronda Nord uh mhm. -huh. en els xocs valencians i que, dels valencians efectivament, aquell cartell, sí. ja que no puc competir en diners pues vaig a competir en valenciania en sentiment entonces jo no sé si, si van a tirar per allí per aquesta llena o simplement la joventut, sigui o no valencià, el que heu dit de, de Santimina. En qualsevol cas, me <clears throat> pareix bona idea, eh, perquè si, si el teu projecte eh, no va estar basat en, en els diners, pues entonces o tires de, de la terra, que ja ho feu el llevant, o tires de la joventut. No és mala idea. I damunt, quan aquestes últimes temporades, vull dir, perquè jo me recordo que quan, quan fèiem els cartells mm -hmm. que pareixia que, bueno, anem a tirar un xor que segur que no se'n vaig anar bastava que ficaràs uno perquè en després se n'anara <laughs> Sí, jo crec que va per ahir la cosa, eh? Jo <laughs> crec que han pensat en xors que, que difícilment se'n van anar, no? Què demostra això? Què va haver, hi així? Que que eixa escala eixa jerarquia ara mateixa en, en l'equip del València està totalment per construir perquè al final, al final estem parlant de deixar eixa responsabilitat o, o, o això que significa ser, ser referent i ser imatge en tres xiquets, no? Tres xavals, bueno, xavo més, un poc més, més major, no? Té, té, un, té un caràcter, eh, pot ser, pot ser positiu per, per a aquest paper, anem a veure si el té també en, en el camp, que és important també, i que al final estem parlant de, de Santimina, que té de 9-20 anys, de, de, de Gallà, que té 20-21 anys, i de Pago Alcácer, que, que crec que té 22, uh -huh. i bueno, i, i a veure, jo crec que li falta pot ser un, un, un xor eh, líder ahir, però jo crec que li falta encara mm, coses, no? I s'ha vist aquesta temporada, per exemple. Mm. estoy de acuerdo en lo que están comentando Manolo, pero si te fijas también, el futbolista de la plantilla, mm, que no ya en para pero ser, per a ser la match Mache. de que de repente aparezca alguna incorporación de prestigi, pero no ya Mes para per ser la teua Teniendo teniendo en cuenta que hay tres dos que podían figurar en ese cartel, pues, eh, no está claro que continúe la próxima temporada en, la plantilla, con, ser perfectamente, André Gómez o, o Mustafi. Inter interprete més que eh, eh, eh crec que comencen a haver-ne dos vessants en este debat, encara que ara me falta per, per saber l'opinió de, de Pablo Oliva, però crec que n'hi ha una vessant. Eh, jo vaig una miqueta, no al 100%, però ja, eh, en el que diu eh, el company Àlex Plagues, eh, anem a, ja que no podem competir, oferir a la gent noms il·lusionants que poden enganxar, vaig a tirar de, de, de pell, de valenciania, val? Mentre que una miqueta, Julen i Salva estan més per... Eh, se l'han jugat en els que saben que no van aixir Mm. Sí. Seria més o menys dels dos vessants del debate Y a No, que tienen un, un favor Positivo eh, en la grada també. Sí, sí, que, i, son que evidentment són futbolistes, són, bons, són bons futbolistes eh, també. I que conecten amb la grada. No, y otra, otra frase me quedó, con, como ha empezado Salva eh, el argumento, el de tampoco, es que tampoco hay más. Exacto. O sea, el eh, Piatti tampoco va a ir y, no está ahí. No, y, y de hecho, por ejemplo, alguien, ni allá. alguien duda de que si, bueno, esta temporada ya se ha comentado, si Parejo tuviera un mínimo de carácter para ejercer de líder. Es que eh, ahora yo creo que precisamente eh, se va buscando a yo que no te parejo, que es feeling a mala gradería. Porque, por ejemplo, eh, Julián ha, dicho, ha dado el nombre para mí. Por ejemplo, Chaume sí que, sí que representa el, sentirse líder, ¿no? Yo cuando lo he visto en el campo, incluso cuando no lo he visto en el campo, creo que desde el banquillo también ha sido un chaval que se ha comportado de lujo. Han partido billos y pichos. Sí, no, no, pero, desde el este banquillo. de carácter. Sí, desde el banquillo animando, incluso celebrando paradas del otro que estaba o yo creo que además, eh, pues cuando, cuando tenía que salir uno dándole una palmadita, yo creo que, eso es lo que se necesita, un poco el que alguien grite y el que alguien esté ahí, ese carácter. Si, más jugadores, y, espero que titulares indiscutibles tuvieran el carácter de Chaume, yo creo que no, había, no habría ninguna duda de que este Valencia tiene, tiene mucho liderazgo, lo que pasa es que no lo hay. sí, estoy de acuerdo totalmente en el análisis de... Ahora sí. <laughs> Alguna cosa teniu que estar d'acord, no? No, estem prou d'acord. No li prengues en compte. 12 i 47, última pausa i en tornar rematem eh, algun tema. Per cert, del Bosque en roda de premsa no creo que sea el indicado para decidir qué jugador debe tirar los penaltis. Pues lo decidiré yo, venga. La pista del motor, la mayor concentración de empresas del mundo del motor. 22 marcas, venta y posventa, vehículos de ocasión. La pista del motor recorre la pista de silla y las comarcas de Sedaví, Alfafar, Masanasa y Catarrocha. La pista del motor, la pista del motor, pista del motor. Diviértete con Conduce, siéntela. pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido, financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuart de Poblet, Valencia. ¿Te agrada ir a correr? Has convertido el running en la pasión? Super Running es el tu programa. Total la sobre los cursos populares Es con 6 desmillos especialistas Y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte, Super Running. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. Si el sport, esta es la Teguasita obligatoria. Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. Tú 40 no, estoy pegándole vueltas a doble bosque. No creo que sea el indicado para decidir qué jugador debe tirar los penaltis. Se equivoca, ahí se equivoca. O, o, me, toca a mí decidir o es que torna Raúl a la selección. Estoy pegándole una vuelta, una de las dos cosas... Siempre está la, vieja técnica de la moneda al aire. a ver... Pues entre tú y tú tiras la moneda y eh, al que le toque, pues la eh, tira, el penalti. Ah, eso es el que vulga que lo tire, eh. es lo que ha pasado, ¿eh? El que vulga que... Tremendo lo del bosque, tremendo. Que lo tire. Estén parlant de, de els altres noms Y que Sería vos recuperar el tie de, de Marco Di Parlante en el día de de, de Diaguara eh, la primera eh, estratègia, per dir-ho d'alguna manera, més crec que he utilitza esta, esta paraula de nosaltres no hem fet res, a nosaltres han vingut a preguntar-nos. Està passant el missatge que, per quello que diceva anche prima el CIB, que és un nodo del nostre... Del S'està donant el missatge que estem eh, tenint negociacions per vendre Diabarà, la qual cosa és absolutament falsa. Hem tingut dos trobades per Diabarà i tinguem la certesa que són ells els que han intentat i han demanat informació per a una negociació, una amb el València, que han vingut així per a parlar, i l'altra que hem parlat amb el Nàpols. La nostra estratègia continua endavant perquè tenim clar que Diabarà no el venem, perquè les condicions ara del mercat no permeten una venda de Diabarà. No el volem vendre. Que le condizioni in questo momento del mercato non ci permettono di vendere Diabarà, dunque non lo vogliamo vendere. Però dove stava nido a él? A... Doce, no, no, vinga, eh, acosta vostè al micro. Són unes declaracions que fa Marco Di Baio a mm. E! TV, bueno, E apóstrof TV, eh, que és la tele local de Bolònia, i en un programa és convidat Marco Di Ballo, i ahí li pregunten per moltes coses, entre d'altres per el tema de Diaguara, i diu que és que eh, ells no són els que volen vendre Diaguara, si més no que són el Nàpols i el València els que han vingut a, sí, me recorda a, a el València que no vol vendre André Gómez. André, Gómez, estem en les mateixes. <laughs> me recorda. Prou, no? Estem en les mateixes. I, i Saba jo abans eh, fèiem una una lectura, perquè en l'altre eh, fragment de veu de Diballo eh, parla del mercat i diu una frase eh, eh, que hi ha que traduir-la com no mos donen el que volem, que és el mercat ara no ofereix una possibilitat d'un bon preu per vendere dia o ara. Questa è la nostra, la nostra missione. Se dopo la nostra missió és millorar la plantilla. Si després, durant el mercat, ve manifestat un interès amb una proposta concreta que s'apropa o està en línia amb el que nosaltres pensem, que és el preu de Diabarà, veurem. El preu de Diabarà no el tenim en ment perquè, tot i que hi ha interessos al voltant d'este eh, jugador, no el tenim en ment. Un jugador de 18 anys que ha sigut protagonista al nostre campionat, que té característiques de futbolista, de jugador gran, d'equip gran. Hem parlat amb el València, perquè cridar ells a demanar informació. Dit el preu que li hem posat, ells han manifestat que per a ells el preu era un altre i nosaltres fem la nostra marxa cap endavant programant la nostra temporada. No és per a res cert que s'està propagant un missatge erroni de que nosaltres estem pujant el preu de venda de Diavara. No és així. un missatge sbagliato que noi stiamo andando in giro per cercare i soldi per, per vendere Diavara. Non è diu que no, he eh, fatto così, però eh, és que en la tele mateix m'havien agarrat l'última paraula diuen allò de eh, el mercat ara mateix no ofereix un preu per diàbora, vol dir, no ens donen la pasta que volem per diàbora, bàsic, bàsicament. M'he sorprès, Divallo, eh? positivament. En, quis, en mm, quin sentit? Ven, ven molt bé la cabra. No? <laughs> que, a veure, com, com, com a directiu està defendent... Els interessos del seu club. El, que té que fer, mhm. uh -huh. que, que és de, defendre el seu xor, dir que el seu xor és molt bo, dir, dir que el seu xor podria jugar en qualsevol equip gran d'Europa, i a veure eh, sabem, sabem perfectament que, que, que és molt difícil treure-lo eh? eh, el valencià ho ha intentar i no arriba a lo de Aguara. i, bueno, i pareixia que l'anaven a vendre a no sé qui, a la Roma i no sé què des del dijous, I de moment no l'han venut a ningú. Des del dijous, Lo mateix que altres que n'hi ha per ahir també. Des del dijous venim mantenint en aquesta sintonia eh, quan se va dir que l'operació estava pràcticament tancada per al València, caiguda però no tancada, se va dir, eh, valen dir, eh, atenció perquè eh, en Bolònia eh, tenen unes altes expectatives amb les promeses, perdó, amb les ofertes que poden arribar de Nàpols i de Roma, però segons ens consta no són tan altes com en un principi eh, esperaven en, en Bolònia. <coughs> Ahir ha un article en la premsa de Bolònia dient que no hi ha pràcticament diferències entre l'oferta del València, l'oferta del Nàpols i l'oferta de la Roma. Per tant, eh, eh ve una miqueta a... Eh, posar en solfa a, yo que Marco que es el mercat no no un primer ...es decir, no os donen la pasta que vuelen, ...pero este futbolista. tan vale este futbolista, Pablo? A ver, es un buen futbolista. Pero yo, de las cifras que se están hablando, me cuesta, me cuesta imaginar que un futbolista que solo lleva un año a nivel profesional cueste tanto, pero sí que es cierto, yo, a mí me parece un futbolista fantástico y que no tiene nada que ver la edad, que se está diciendo que por la edad no vale tanto, con, con, otros futbolistas que han llegado de su perfil en los últimos años a Valencia, porque este sí que lo veo hecho. La sensación que tengo es que este sí lo veo hecho y le veo preparado para el salto a, a, a la Liga Española. Otra cosa es que, que ya hablen de, o que, que se diga de, de, de cifras tremendamente altas, pero el futbolista merece la pena y mucho. Es la sensación que tengo. ¿Cuál es este dia ara? 18. 18. 18. I creus que te? <laughs> ¿Cuál se aparenta? ¿Cuál se aparenta? Eh? Igual, igual, igual la sobre el campo, la, sensación que tengo es un futbolista de, de 24 años que ya lleva años con Pozo. No, voy a hablar de, los 26-27, que para mí es la edad perfecta un futbolista en el centro del campo. Creo que es un futbolista que puede aparentar los, los 23-24, porque además es un futbolista que, aún comete ciertos errores de, anarquía en, alguna ocasión pero sí que es un jugador que, tiene un pozo en los momentos difíciles. Y contra equipos grandes, yo recuerdo un partido contra el Inter de Milán este año que me pareció un escándalo. Un escándalo. contra un equipo grande. Entonces, es lo que me habla de que Diaguara es un, futbolista de, mucho nivel los próximos años. Este va ti a preguntar, y en vez de para tener un representante de, fútbol, de que no te ven en Cabra. motos ni, ni cabres, y le pregunta a Diaguara. Y digo que, que, que, yo estaba convencido que el Valencia tiene que firmar a ese futbolista m'ha donat tres raons que m'han convençut. Diu, mira, eh, quin futbolista arriba en una primera temporada, en una primera temporada a un club eh, de la Lliga Italiana a missa edat. Venint del San Marino. I juga els 38 partits de Lliga com a titular. M'ha insistit en l'edat. Uh mhm. -huh. I me diu, en Itàlia normalment els campistes juguen en un espai molt reduït, on se junten molts futbolistes. Diu que uno jove jugue 38 partits ahí ahí, no es casualidad Es un futbolista que tiene un primer pase pese a ser un miscampista defensivo el primer pase que té a la hora de traer la pilota, diu, pocos futbolistas el tienen Yo, en eh, el Sobre lo que dice del primer pase, la comparación evidentemente es muy mm. grande, pero, pero es un primer pase estilo Busquets. Primer pase digo que no el tenen, que, que el futbolistas. Y a esa edad diu que, que, que escasos futbolistas pueden entender Y ya no solo el, primer pase mm. eh, a un compañero, en cuanto llega un balón, si hay un balón dividido, no va al bulto, sino que muchas veces esconde, el, pie para irse. El pase más que os peseis y le rajáis siempre, que lo tiene magnífico ni Parejo. Parejo pocas veces da un primer pase. Es que Pero cuando lo da, cuando lo da, Cuando lo da es que suele ser una vez cada 18 partidos, 19 ah, partidos, cada media ah, vuelta. Cuando puede, cuando, cuando le dan desmarques, cuando los compañeros le dan opciones. Si no, no va a dar un primer pase. Yo, es que ja, eh, La, la sensació que. Jo tengo... ahí estic amb Leiva, este, no vull que entrarà Leiva. Yo ahí Però que no... Que, Los que... distanciats que han començat i, i acaben besant-se. No, es que con Salva solo, estar, solo estar de acuerdo tot. en todo. Solamente es del bosque, en la nostra... La nostra... Claro, en el tema cancelo siempre hemos estado sí, de acuerdo sí, també. Sí, Parejo estem d'acord, sí. Barragán estem d'acord... Sí que sembla, Àlex, que tenint en compte d'on ve el València, del resquemor que n'hi ha el carrer, fer esta aposta per un jove de 18 anys, molt clar ho té que tindre Suso, o que ja és futbolista, per la insistència d'anar a, per, eh, a gastar-se esta quantitat de diners, 15 milions d'euros, jo... Més, millor, milió amunt, milió a baix. L'Aleixer pensava gastar-se menys. Menys. <laughs> Eh, però prou, prou. Eh? Jo, jo este migdia que, que, que estava en el supermurciélago en Sant Pere i pensava en Gustavo Clemente, que mai havia aconseguit, i un fenomen, Gustavo. I, i Mapeu, una extraordinària persona. Eh, fantàstic. Jo el que he dit que és que antes ha mig avançat l'Eiva, el, uh -huh. el tema de l'edat, que Pachuán és entre el camp, jo per a mi és el puesto del camp junta, junta la portera que tens que tindre més veterania i que tens que tindre més intel·ligència perquè te, te tens que saber col·locar molt bé y a eso te dona els partits, els partits, els partits, els partits. Para terminar, Tebará ha, ha jugado al lado esta temporada un futbolista magnífico como Giaccherini, lo está mostrando en la Eurocopa y ha aprendido mucho de él, ¿eh? Ojo ahí. Señor ho deixem, així que se esgota el temps. Leiva, gracias. A vosotros hasta otra. Montoro, gracias. Buena nit. Alex Pla, gracias, amic. Bona nit. Folgado, sabeu Adéu, bonico. tu trulla del bosque te ves. Eh, pregúntale qué va a tener penals. Ah, anem a deixar així, sí, señores, senyors. Eh, demà, 3 més quart, el Murciélago en Vicente en Levante Televisión, Nosaltres tornem a les 11 i mitja. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.